Baionako bidea hartuko dugu, bidea justuki aipatzeko, bideetan eh, beti autolegoak aipatzen ditugu, udauntakoak, eta berdin, sartzeuntatik entzina ere, eh, ebe muga berezi bat eh, sortuko duen uh, aldaketa baionan Santispiritu eh, zubiaren hestea aipatu zuten baionako zubi famatu hori uh, baiona handia eta Santispiritu Espiritu auzoaren arteko arrizko zubi hori gaurtik aintzina etxia da prentsa horreko bat egin dute atxaldeuntan hortaz mintzatzeko gurekin Marga Forestie atxalde hona erantza prentxaurrekoan baitzinen, eh? atxalde untan, orduan uh, zubian zena pentsatzen dut? Edo hmm. ez? Hmm. Bai, zubia justu, uh, eh, subira, subira igo uh, eh, den uh, plaza untan, egin eh, dute uh, prentxaurrekoa. bazen uh, baionako hau eh, zapesa, txegarai, eta elkargoko ardua dun bat, eh, batzen zarturatzen den, Claude Olive, bera baita hor uh, Uh, beraz, orkestu dute, eh, piskat e, proiektu hori ez da izan entzen. E, ama hilabetez, eh, izanen baita bayonako santa espiritu zubia. Hauan, pasatzen alko da, oinez eta bizikletez, uh, bizikleta gainean izan gabe, eh, berko da zangoa pausatu. Mm. Hori beraz, dato uda, arte, uh, ola izanen da, eta bayonarek berko dute hori uh, uh, oituratu. Hauan, santa espiritu zubia... Eta eginen du, egun eta berreita amak urte, ez dela eh, berritua izan, eh, bai, zubi bizki zaharra da. Eh, beraz, eh, beharrezkoak diren obrak eginen dituzte eh, hor, beraz, amahila betez. Bazuten, oraindik denbora piskat, 2008 hogei arte zuten obra hauen antolatzeko, baina erabaki dute, beraz, denbora berean, trambusaren bidea egiten ari baita ere, e, obra guziak elkartzea, eta hola, amahila betez, dena estea, eta de, obra guziak e, e, egitea, hauan, zubi hori erramezala biziki da zaharkitua da, eta egin intuzten uh, eh, obretan, eh, besteak beste, piskat orokorki, uh, struktura betoiez eh, baita, uh, hori igatzen da, urarekin, euriarekin, beraz hori uh, berritu beharko dute, indartu, uh, zubiak dituen uh, bi oin edo inahi hauek ere berritz, uh, konpondu, berritu, Uh, espaloiak ere handituko dituzte uh, eh, jendeentzate eh, ibiltzeko eh, hori dena beraz eta urari ere uh, uh, eta anseite hori urari uh, aurre egiteko um, obrak uh, dituzte uh, zubi horrek uh, atxikitzeko horiak ez, ez igatzeko eta urak ez igatzeko ere uh, beste ere aste beraz aste osoan uh, zubia etxe zenan da, uh, oinez diren entzatere, azken antzen da, uh, eh, amianta hori badela ezan dute uh, lujean edo, edo bideetan, uh, Gitura zahar direnez, hori erabiltzen zuten betuia eta espaloia indartzeko, beraz hori dena kendu beharko da, eta aste osoan beraz e, osoki etxia izango da, zingoda pasa, ez da oinez eta, eta bizikletez. Adoas, ordonor, erran eh, bezala zubia etxia, eh, badirelako bi proiektu zubi horren inguruan, alde batetik indartza eta zubi berri horren, dozahar horren berritzea, eta eh, trambus berria, beraz, bai hori instalatzen ari baita, obrakasiak dira, bai honan leku desberdinetan, eta ez bai honan bakarrik inguruetan, trambus horrek zer behar du azkenean eh, obrak egin behar bali madera horren pasazteko zubian, uh, eh, zeinetakoak dira zergatik eh, obrak trambus horrentzat? Ba, ez dute sobera ipatu, trambusa, trambusa gauk, Eh, gehiago eh, zubian, eh, zubiaren behitzen mintzatu dira. Benen, trambusa pasatuko da, eh, zubie horren gainean, beraz, bidea egin beharko zaio, berari ere, jadanik autobusa bide bat bada, oran, ozakitzu itxusanean, duten beste bide bat, edo hortik pasatuko den, oa egeran zute sobera, mm. ipatu, eh, gai hori, baina hori izanen da, bidea, bidea egokitu trambusaren pasatzeari uh, obrak ze kostu kango dute, nork dirustatuko du hori dena? Hauan, uh, kostua, eh, um, zubiaren behitzeaz, eh, laukako eh, milioi eurokoa izango da, eh, eta hortan oh, partazuko du, eh, gajaioren sindikatak, eh, bosteun euroko eh, diru emaitza eginen du eta mementuko eh, aibatu e, dute departamentoari ere eh, galdera eginen dutela ez dute oraindik e, iduriz e, diruztatze guzia egina aipatzen e, baitzuen jarrenetxe orain no e, eskakizunetan direla departamentoari direla apiskat be justifikatzen egin behar hauek obra hauek zerretik egin behar den eta diru horren guaitan dira gehean. Uh, zenbat denbora, beraz, uh, iraungo du horreguziak guziak? Eh? Ah, egan bezala, gauk, gauk, gauk eta ama hilabetez, beraz, datorren eh, ekaina arte eh, etxea izanen da, beraz, eh, leheno egan bezala, aste untan, osoki etxe izanen da, eta justu pasatzen ahalko da, ba, autobusa erabili beharko da, eh, beste bidetatik Eh, pasatzeko. Eh, Gauza bat zonai patu, baina denbora berean, eh, eh mobek kajika, bai ere etxia izanen da, eta hori seila betez, eh, ezingo dira, dira pasa, Eh, hor ere bat erilako oraindik e, gauzak egiteko, eh, jindonen ere itxi zuten hor dira gira horretaz, betran busaren zat, istuki. Da beraz, e, eh, duiz oraindik bukatu, beraz hor ere beste traba bat biztan lehen zat, santa espirituko biztan lehen zat, pixka komplikatu zenen baita, beste aldera pasatzeko. Mhm. bai, ona pixkat moztua azkenean, ez? Bai, bai, bai, eta horrentzat, jentsa horrekoan hainitz, e, intatu dira e, aterabide bideetaz, eh, zola berko nire baitira, aterabideak eh, eh aturri baia zeharkatzeko eta sustu txanta espiritun bizi diren eh, erritar guztientzat. Hora, bideetan eh, uh, bezala autobusak egokitzuko dira, um, grone uh, subitik pasatzen alko dira, um, ale bufle hortan izanen dira um, geltoki gehiago, gero uh, bizikletaz eta oinez pasatzeko uh, jendea, uh, pas bereziak ere eginen dira baionako erritarren entzat, Uh, eta beraz, bestat ateradideak ere, uh, oinez eta bizikletaz diren entzat, uh, zubi hori onduan dena ere, hortik pastanako da, oinez e- eta bizikletez. Gero, angeluko hau zapezak, eta beraz, gajaioa zarturatzen den Claude Olivek aipatu du, ere, autopistaren uh, bidea uh, berekin astuntan eta jantzidan uh, ASF edo ego jantziako autopistako erakundeekin, nintzatzeko asmo zutela, uh, zergatik ez, um, urridik emateko, uh, baionatik uh, joateko bide hori, edo pagatokia, piskat edo urridik, edo, edo merkeago egiteko ere, uh, beste bide bat idekitzeko azkenean, eta, eta bilbide hori e, erresteko uh, piskat, beraz, hori ere beste atera bide bat litaike, uh, azkena, eta piskat, bon, behia dena, da, uh, egiteko, uh, itxasontzi zegeten alako direla, E, bi, bi, e, bi aldeak itasontzi batekin e, lotu lotuko da, naveta berezi batekin, hori e, irailararen bukaeran plantan emanen da, keoli keoliz enpresa antolatuko da orta, ze bera, izanen da horren beten dute prestatek hori, do berak du hori ikude eh, beraz guno soantzeak, zarkatzen alko da e, atalant edo sinema tikurbil edo urertzetik urbil bestaldera pasatzeko, e, eh, izan dira ama bi urenen joan ginak, ama bos minuturo izango dira eta eta eh, e, bat persona igotzen dira bertan, urririk izan dela ere azimagatzudu hau zapezak hori, hori e, e, iraila, iraila bukaeran plantan eman, emango dute hori e, eh, naveta hori eh, urgainean. Mm, bo, xarma berri bat ekarriko diurna <laughs> azkenean ez, bai Bai, zergatik ez, eta jaten zidan ere eh, teknikariak berdin zergatik ez, obraek obrek bukatu eta e, naveta hori atxikitzea azkenean, mm. bon, beste, beste ibiltzeko molde bat itaikena, eta bo, anitzek prezatuko dutela, mm. Mm-hmm. segura aski. Bai, bai, bai. Bo, gero, biztanda, kezka da autolejoena, zenta baiona inguru hietan, autolejoak, eh, ez dira tipitzen, azken urte hauetan, ahonditzen ere direla egiten alda, eta zubi horrek, eh, hortan eragina okango ote duen, mozteak eh, hori aipatu dute, edo... Ez, bo, hori alde txar guztiak ez ditut ez dituzte gehiagi ahipatu, eh, geheran prentsorreko hortan, menean bai, hau dauntan gainera ikusi dugu, eh, menion horko itzulgunearekin ere izan zela, izan zela polimika, eh, autolehoak eh, txipitzeko ordez handitzen zituela erten zuten hainitzek, eh, eta santa zubi horren most Mostearekin eh, eh, berdin uh, voilà, autolejoak gehituko direla, auto gehiago, aterabide gutxiago, ere azkenean, barakigu eh, horren uh, tenure baten, eh, batetik goiti um, autopistara heltzeko do garazira joateko uh, bide hori hor biziki komplikatua dela leho, autolejoak badira kilometroak eta kilometroak uh, egia da baionan jentzat eta baionatik kanpo bizitiren guztientzat lanaren ondotik etzera sartzeko ez dela egisa izanen aurten ere. Mm Untsa, hemen txe marga forestie, bezala, xanta izpiritu, baionako zubiaren estea ipatzeko, gaur biatzen baitute, beraz, amak hilabeteko obrak biatzen baitituzte, eta zubia esten dute, abisatu zuten bezala, eta bemidezker, gurekin egonik? Zuri!